Климко прокинувся від холодної роси, що впала йому на босі ноги, видно, кидався у вісні, і побачив над собою скам'яніло бузкове небо, яким воно буває лише восени. На сході сонця, без жайворіння, без легких з позолотою хмарок по обрію, без усміхненої радості пробудження. Климко підібгав ноги під поле діжурчини, щоб зогрілася, і онімілою, тремтячою рукою дужче розгорнув солому навпроти очей. Він спав під скиртою. Сонце, мабуть, тільки що зійшло, бо від скирти через тік і ще далі на стернях лежала довга тінь у сизій росі. Солодко пахло втоптаним у землю набубнявілим житом, що вже вкинулося у ключачки, та сухими мишачими гніздами. З вечора миші лоскотали климка, гасаючи йому по руках і ногах, пищали раденько, що є їм розвага, і Климко проганяв їх усяк, сукав ногами, кишкав на них сердито, аж доки заснув. Климко звівся на лікоть, щоб краще було видно шлях, яким йому йти далі і його затрусило, так що аж зуби зацокотіли від терпкого, застояного холоду в усьому тілі. Нічого, подумав, пробіжуся на згони, зогріюся. У степу було тихо, блищали від сонця стерні, і ковила понад шляхом сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина. Вдалині між телеграфними стовпами і некрутими пагорбами мріли рожеві, мов спалахи багать, крейдяні гори. Десь там, біля тих гір, чув людей Климко, було велике місто Слов'янськ, а поміж горами просто на землі лежала брилами сіль. Бери, скільки здужаєш. І ще чував Климко, що за склянку солі можна виміняти всякого добра, мисочку чи й дві кукурудзи, відерце картоплі чи хліба справжнього. Климко йшов босий, у куцах штанчатах, старій матросці, що була колись голубою, тепер стала сіра, та ще в дядьковій Кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було сто літ. І не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давньої мазути. Не брали її ні дощ, ні сніг, ані сонце, пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче і пекла плечі та спину. Климко жив удвох з дядьком Кирилом, відколи осиротів. Жили вони в залізничному бараці при самісіньких коліях і коли мимо гуркотів важкий ешелон, барак теж ніби зривався з місця, двихтіле стінне дрижала підлога, брящали шиби у вікнах, а барак мчав і мчав. Потім, коли ешелон даленів, гуркочучи тихіше і тихіше, барак знову зупинявся і стояв, як і раніше, і під вікнами в нього знову цвірінчали горобці. Дядько Кирило був машиністом великого паровоза ФД і ходив на роботу коли як то вранці, то вдень, то посеред ночі, коли Климко вже спав. Повертався він завжди несподівано, із залізною скринькою в руці, зморений очима і усміхнений до Климка. Як тут мій помощничок? Не боявся сам уночі, питався, бувало, знімаючи шкіряного картуза з білими молоточками. Потім дядько вмивався над великою мідною мискою, довго з хрускотом у пальцях тручи руку об руку, хоч і сам він і Климко знали, що руки все одно не одмиваються. Ось побільшаєш, Климе, і гайда до нас на паровоз, казав дядько. Вивчимо тебе на помічника машиніста і заживемо разом на роботу, разом з роботи, а так не бачу, коли ти в мене й ростеш. Умившись, дядько надівав чисту сорочку і сідав до столу. А давай лишень твої граматки, подивимося, що там у тебе з науками. Це була найбільша радість Климкова покласти перед дядьком чепурно списані зошити, а самому заходитись поратися, винести миску з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покрадьки, щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої сам і наварив, гарячої та запашної. Про зошити він ніколи не боявся, бо тільки з письма інколи мав посередньо. О, дивувався дядько, розгинаючись над столом. А це що? Треба було написати холодно, а в тебе хо-холодно. Климко на те знічено одказував То в мене дя після великої перерви руки дуже померзли, от воно й хохокнуло. Дядько вдоволений, що знайшов помилку, відкладав зошити і брався до юшки. Ай, добре ж! хвалив, ледь відсорбнувши з ложки. О, такої не всяка й кухарка зварить. Візьми ж там у скринці гостинець. Климко знав, що дядько неодмінно скаже ці слова, проте завжди хвилювався. А що як ні? Що як забуде? У скринці, що пахла так само, як і дядькова діжурка, і картуз, і сам дядько, лежали блискучі ключі, ключики. Климко ніколи їх не чіпав, бо то були дядькові ключики від паровоза, а лише роздивлявся на них. Ще був у скринці молоток, жмутик пухкої білої нитковини, великий кухоль щоб набрати на станціях окропу і чаювати з грудочкою цукру та складаний ножик, різати хліб. У кухлі Климко знаходив гостинець, пригірш пряників, срібноловців або гроно прозорих півників на паличках, зв'язаних докупи білою ниткою, або ще щось таке. Увечері дядько Крило, чистий, виголений і ясний, знову йшов на станцію зі своєю скринькою в руці, і Климко проводжав його аж до паровоза, ФД стояв на запасній колії ще гаряче від недавнього рейсу, з труби ледь-ледь курів дим, тихо сапала пара з патрубків і гортала зморені колеса. ФД спочивав, сяючи масними чорними боками і начищеною міддю. Біля нього і в взимку було тепло. І доки Климко біг потім назад до барака, дядько всміхався йому вже з паровозної будки і махав рукою отакого, самими пальцями. Климко й не боявся ночей, тому що барак майже ніколи не спав увесь. У ньому жило багато людей, всі вони працювали на станції, ходили на роботу і поверталися з неї хто коли. Отож у бараці хтось та не спав. А скільки звуків жило на станції вночі брязкали сталевими тареллями вагонні буфери, перегукувалися дударі стрілочники, сюрчали у свої сюрчки і вимахували ліхтарями, щіплювачі вагонів, видзвонювали молоточками по колесах обходчики поїздів, і мов би, десь угорі над станцією постійно одним голосом дзуремів, шахтний вентилятор а світло звідусіль малювало на стіні супроти климкового ліжка великі різнобарвні квіти, червоне маки, синє волошки, жовте соняхи. Вони мінилися і тремтіли, як од вітру в степу. То були казкові, найщасливіші в Климковому житті ночі. Він отак би й виріс серед уквітчених тих ночей, якби не настали ночі інші, ночі без вогнів. Зостались лише звуки, ті, що завжди, але в пітьмі вони спохмурніли, поглухішали і долинали, наче з глибокого провалля. У ці чорні ночі поїзди йшли частіше і швидше, ніж раніше, але від них уже не віяло сосновими дошками чи теплою пшеницею, мокрим, щойно винятим із шахти вугіллям з відкритих вагонів. Одних віяло ліками, димом польових солдатських кухонь, гарячими на сонці уламками літаків і гармат. І от одної з таких ночей не повернувся на станцію дядьків Крилів ФД, хоч на нього давно вже чекала нова зміна машиністів. У досвіта на станцію приїхала дрезина рейковоз і привезла дядька Кирила, його помічника старого Кіндратовича, що їздив іще на царських паровозах, і кочегара Славка Гармоніста. Дризину точили з усіх боків, чергові обходчики, змащики, стрілочники, і Климко ніяк не міг пробитися крізь той натовп. Він побачив тільки, що всі познімали картузи. І похилили голови, і закричав, і застукав кулачками в погорблені спини Пустіть мене. Його впізнали і розступилися. Климко побачив лише сиву дядькову чуприну з під брезенту, вчепився за борт кузова, щоб злізти нагору, але хтось придержав його за плечі і сказав Зараз, синок, зараз подивися зблизька, знімемо і подивися. Пряме влучення, квапливо розказував хтось, у тендер їх вугіллям побило. Дядька ховали надвечір при відчинених навстіж дверях барака. На дворі було вітряно, по коридору шаруділо перше осіннє листя з пристанційного скверу і забивалося в тихі кутки, увіходили мовчазні, зморені залізничники в промащених мазутою робах, знімали картузи, прощалися пошепки з дядьком і знову йшли на роботу, зітхали і потихеньку схлипували жінки, які зійшлися з усього барака, і тільки одна серед них тітка Мотя. Звисілка плакала вголос і припадала щокою до чорних, їх так і не відмили, дядькових рук, складених на грудях. Вона частенько приносила дядькові чисті випрасувані сорочки, що пахли простим чорним милом. У головах у дядька лежали пучечки живих і сухих квітів чорнобривці з деповської клумби, і гайстра з чиєїсь грядки, сухий деревій і ковила, квіти дихали м'яко і ладанно, а дядьків костюм новий пах Климкові вихідними днями. На кладовищі Климко вже не плакав, а лише здригався від холоду в грудях і хрипко зітхав. Червоно підпливаючи рожевим надвечірнім мороком, заходило сонце, а вітер обтріпував з молодих топольок прижовкле листя і розкидав поміж могилами. Воно застрявало в оградках, прилипало до пам'ятників або летіло в степ, рвучи на своєму шляху тонку, ще не стужавілу по осінньому павутину. На могилу дядькою поклали його шкіряний картуз із білими молоточками. Після похорону тітка Мотя довела Климка до барака, заплакала біля порога і сказала, може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто тебе тепер догляне? Климко похитав головою і пішов у барак. Доглядати за собою, зварити їсти, прибрати в хаті, випрати одежину він умів і сам. Давно вже вмів. Климко витер холодними брудними пальцями очі і сів у своєму солом'яному кублі. На шляху в обидва боки не видно було і душі, тільки десь далеко, за перелогом, звідки він учора прийшов до цієї скирти, чулося по вранішньому лунке гуркотіння підвід. Воно то стихало, коли підводи спускалися у виболок, то знову гучнішало, коли вони вихоплювалися на пагорб. А невдовзі понад телеграфними стовпами замаячив довгий німецький обоз. Гладкі куцохвості коні ломовики хекали парою, ковані хури з гальмами в передках стуганіли важкими колесами по вкоченій дорозі. На останній підводі, що трохи відстала від обозу, скулившись, сидів у передку солдат. І, видно, коняв. Пілотка зсунулася йому на вухо, плечі обвисли, обличчя вткнулося в розтебнутому вгорі, з піднятим коміром шинелю. Навпроти скирти, він підвів голову, сказав щось до коней, і вони зупинилися. Климко на всяк випадок глибше врився в своє кубло, а солдат незграбно сплигнув з хури, озирнувся на сонце, червоно блиснувши окулярами, і рушив до скирти. Але, ступивши кілька кроків, вернувся назад і прихопив карабін. Він йшов помалу, як гайворон. Климко добре бачив крізь солому неголене зморшкувати обличчя, товсту обвислу нижню губу і високо підняте плече з карабіном на реміняці. Він був уже підтоптаний, цей солдат, і певно йшов до скирти, щоб набрати соломи під своє утле тіло. Климко зрозумів це, коли дядько приставив до скирти карабін і спробував смикати солому, щось бурмочуче. Потім побачив кубку вже насмиканої, Климкове кубло, і пішов до неї. Климко завмер, не знаючи, що йому робити, схопитися, крикнути, ворухнутися. І коли солдат заніс твердий чорний черевик, щоб скинути зрошений верхняк з климкового сховку, він уже нічого не думаючи, нічого не бачачи перед собою, крім блискучої підкови на підборі, схопився на коліна, брудний, нестрижений, в остюках, солдат на мить закляк з піднятою ногою, потім тихенько вискнув і відплигнув у бік. Він ухопив карабін і наставив його далеко перед себе на Климка. Климко німо дивився в маленьку чорну дучку карабінного дула. Воно тремтіло, націлене йому в перенісся, потім розціпив кулачки і показав солдатові худі сині долоні. Не бійтеся, дядьку, сказав, затинаючись від холоду. Бачте, в мене ж нічого в руках немає. Той по волячому сапнув носом і голосно зітхнув, проте карабіна не опустив. Немає, кажу. Климко ще раз показав долоні, навіть розчепірив. Оу, сказав солдат, звівши над окулярами рідкі миршеві брови, і засміявся спершу дрібненько, по баб'ячому, потім зареготав так лунко, що сині птиці ракші знялися зі стовпів над шляхом і перелетіли далі. А Климко дивився з навколішок в роззявлений його рот з підковою прокурених зубів угорі і теж пробував засміятися, але виходила гикавка. Заспокоївшись остаточно, Солдат протер пальцем очі під скельцями окулярів і спитав Хто ти єсть? Климко мовчав, здивувавшись на німецькій вимові солдата. Тоді солдат затис карабін між коліньми і, загнаючи пальці на звільненій руці, став перелічувати. Іван, Олександр, Петер? Ні, сказав Климко. Мене звати Клим. Оу, Клім. Ворошилов? реготнув солдат. Клім, розумем. Тут є твій дом? Ні, похитав головою Климко. Я тут тільки ночував. Дому в мене ніде нема. Так, сказав солдат і заджеркотів щось швидко, швидко. Він говорив довго, тицькав у климка пальцем, як наганом пуф, пуф, і кілька разів повторив слово партизан. Аж тоді Климко зрозумів, що цей солдат, який, очевидно, був чехом, боїться якихось партизанів і мало не застрелив його Климка, зненацька. Я йду по сіль, Отуди. Климко показав на білі гори. Мені треба солі. І потрусив собі з пучки на долоню. Солі. О, соль. Розумім. Хлеб соль. Він оглянув климкові ноги, обсипані курятами, брудні і побуряковілі від холоду велів зачекати і пішов на шлях до хури. Сонце підбилося по той бік скирти, тінь від неї покорочила і потеплішала, гори над степом удалені стояли білі, мов пухнасті, на погоду хмари. Чех повернувся вже без карабіна, тримаючи в руках пакунок з вицвілої плащ палатки в рудих та зелених плямах і подав його Климкові. Затим набрав оберемок соломи, ще раз оглянувся на Климка, похитав головою Война, война, плохо. І пішов до коней, згорблений у важких непростеречу ногу ботинках. Підвода рушила шляхом навздогін за обозом, що був уже далеко, і незабаром скотилася у виярок. Климко розгорнув пакунок. У ньому лежала пачка сухих, вони торохтіли, зеленкуватих галет у прозорому лопотючому папері і кругла чорна коробочка солі, може, за жменю. Климко розірвав папір, дістав одну галету надкусив і почав швидко жувати. В роті зробилося терпко і холодно, під ложечкою млосно засав голод. Климко понюхав галету і враз перестав жувати. Вона пахла м'ятно і ладанно, як сухі квіти в головах у дядька Кирила. Голод враз улігся, зник. Від нього лишилася тільки тупа різь у животі. Климко підвівся, прикидав галети соломою і швидко з плащ-палаткою та сіллю під пахвою пішов до шляху, з колюча ноги холодної одроси стернею. Він одійшов би уже далеченько, потім підбігцем вернувся до скирти, одрив у соломі галети і загорнув плащ палатку. Мо за них солі дадуть або ще чогось, подумав. Він перетнув шлях, що ледь відлунював даленіючим обозом, і пішов путівцем просто на білі гори. Климко йшов уже восьму добу. Першого дня йому йшлося легко, навіть весело, пухка пелюга на дорозі гріла босі ноги, в кишенях дядькової діжурки лежало шість великих сухарів з білого хліба і чимала торба на сіль. А тут іще степу, сонця кругом повнісінько, вітрець лоскоче ковил траву, колошкає полини, щоб вони дужче пахли. І ніде ані лялечки, тільки ящірки шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках. Сухарів дав Климкові в дорогу дід бочонок, станційний аптекар і дядьків Кирилів товариш. Дід бочонок, так звала аптекаря вся дітвора у висілку і на станції цілими днями, навіть у неділю, просиджував у висілковій аптеці коло базеру. І це було видно через вікно розважував на маньоніх вагах якісь ліки або стояв за прилавком, упершись у нього великим животом. Він знав усіх, і його теж знали всі сивий, вусатий і кругло товстий, як справжній бочонок. Аптекар любив походжати ранками по базару в широких смугастих штанцях, у довгій ледь не до колін синій косовородці, підперезаній крученим шовковим поясом, з білими китицями. На ногах у нього були величезні жовті черевики. Бочонок ніколи не купував, а лише весело перемовлявся з базаровими і реготав басом з-під білих розпушених вусів. Ха-ха-ха, моє вам шануваннячко. І знову реготав, причому живіт йому здіймався, мов велика прухка подушка і двихтів. Шовкові китиці на поясі теж двихтіли, йому тут таки просто посеред базару скаржилися на всілякі немочі, і він одказував поважно. Куальцекс, Куальцекс, приймайте, мій друже, або Авспіріні, Авспіріні пийте, моя ласко, тричі на день по одній пігулці, крайди не шкода. Були проте й такі, кому бочонок призначав ліки, особливо своєю загадковістю і урочистістю. Я приготую вам краплі датського короля, мій шановний, загляньте якось. Біжачи вранці до школи повз базар, Климко частенько завертав у ряди заради того, щоб походити хвостиком за бочонком і послухати оті його таємничі слова Куальцекс, Хіна, Ауспіріні. Найдужче йому подобалося в них а кругле, глибоке, воно, мов луна з колодязя, перекочувалося в аптекаревому горлі, теж як бочоночки. Другого дня по тому, як не стало дядька Кирила, дід бочонок прийшов до Климка в барак, мовчки заплакав, притулившись товстим плечем до одвірка і, втерши сльози, присів біля Климка на стілець, що так і охнув під важким тілом. Тоді дістав з кишені широченних своїх штанів стосик червоних тридцяток і поклав перед Климком на столі. Може, хоч хлібину коли скупиш. на всі, бо зараз вони безцінь. А ще краще, якби ти подався на села та пристав до якоїсь бабусі в поміч та й перебув цю лиху годину. Я тобі харчів на дорогу дам. Климко сказав, що йому дають на станції дядьків пайок, так що жити можна. До того ж у школі скоро почнуться заняття. Ой, вони вже не почнуться, зітхнув дід бочонок. Німці от от прийдуть. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Климко бігав у той день з весілковими хлопчиками за балку дивитися, збитий наш яструбок і бачив здалеку, як бомби влучали в депо, у вагони, як похитнулася і повільно впала водогінна вежа, а в повітрі над полум'ям і димами після кожного вибуху моторошно завивали уламки рей. Того задушливого від полум'я і диму серпневого дня, коли згоріла станція, Климко знайшов собі притулок у невеличкій кімнатині на шахній сортувальні, де була колись вагова. Дві ночі Климко спав на голому столі і отбивався від пацюків палицею, стукаючи нею по стіні. Пацючня, що, лебонь, уже давно звикла хазяйнувати, тут лякалася і нишкла. А трохи згодом, коли Климко не встигав і повіки склепити, знову заводила вискливий ступотнявою та шкреботнявою шабаш. Лише на третю ніч Климко заснув спокійно, бо пацюки вже не надокучали йому. Спровадив їх з вагової Зульфат Гареєв, давній Климків товариш. Він знайшов Климка по димкові з труби, що виходила крізь шибку на двір. Прибіг, захеканий з гарячими рум'янцями на гострих смуглих вилицях, і так зрадів зустрічі, що схопив клемкаво беремок і носив його поперед себе до хрускоту, стискаючи ребра. Зульфат був дуже хлопчик, хоча й нижче від клемка, вважай на голову. А я бігав, бігав по висілку, швидко зліплюючи слова, загорив зульфат. Суди, туди, фух, питаюся, де Климка? Хто бачив Климку? Немає Климки, ніхто не бачив, а ти ось де, хорошо, у, хорошо. Климко на те всміхався. Він дуже зрадів Зульфатові і мовчав тільки тому, що завжди був небалакучий у товаристві. Він любив слухати і тихо всміхався або сумнів або напружувався весь, уявляючи те, про що розповідав товариш. Пацюки в мене тут, сказав Климко, такі здорові, що тупотять. Вузькі, такі чорні, що аж різучі, зульфатові очі на мить заплющилися, так він робив завжди, коли йому треба було поміркувати, і враз гаряче зблиснули. А хочеш, їх зараз не буде, Хочеш? вигукнув завзято. Всіх вижену пастися в степ. Хочеш? Він хутко познаходив усі пацючі ходи і виходи, вигріб з буржуйки в цеверку вугільний жар і заходився натовкувати його палицею в кожну нору, втираючи сльози від гарячого їдкого диму. Тепер породою бути їх породою, щоб дим не виходив кричав він Климкові. Ось так ось чуєш, чхають. Нате вам ще, нате. І сам чхав раз по раз і сміявся крізь сльози. А через півмісяця, сталося те зранку, після короткого бою на станцію зі степу прийшли італійці. Вони цілий день ганялися по висілку за курми, стріляли по них із карабінів та автоматів і лементували, як цигани. До їхнього приходу ні Климко, ні Зульфат не знали, що кури можуть літати не згірш за всяку птицю, тільки невисоко. Поївши курей, італійці гуртами, найменше по двоє-троє, пхалися від двору до двору і шукали собі їжу за гроші. Марка, Марка. вигукували вони. Ніхто у висілку не розумів, що це означає, і ті, у кого завалялися марки для конвертів, виносили їх італійцям. Вони сердилися і то по-своєму, то по-німецьки кричали, вибалушивши чорні циганські очі. Дурні, сольдато італьяно, дати вам маркен. Денароделя. Großdeutschen Райхес und sie müssen. Wie повинні дати фюр dieses wertvolle Geld люте, молоко, бурро, масло, формаджо, сир. Менджаре, есен, їсти. Про це розповів Климкові Зульфат, бо італійці приходили й до них. Дід Гареєв сказав їм: У нас є вугілля більш нічого в нас немає. Тоді італійці кинулися грабувати і брали не тільки їжу, а й одяг де кращий. Через тиждень вони пішли далі, а у висілку почався голод. На маленькому базарному майдані щоденно, зранку до вечора, стояли мовчазні люди, тримаючи в руках усе, що було в них найновіше костюми і пальта, сукні і сувічики матерії, черевики і кіровські годинники на вузеньких ремінцях, і все те не продавалося, а мінялося хоч на який-небудь харч. Та найчастіше в натовпі було чути солі солі ні в кого немає. Віддаю за склянку солі. Якось покружлявши навколо хлібопекарні, де ще недавно з жовтих дерев'яних лотків горнувся, мов з рукава, гарячий хліб і де ще й досі пахло хлібним духом, Климко з зульфатом зайшли на базар. Може, вони й не завернули б туди, надивилися вже на змучених голодом людей з якоюсь дитячою жалібною надією в очах якби там не щинився гвалт. Біля старих дерев'яних прилавків, побачили вони, стояла підвода. Її оточили з усіх боків і кричали, піднімаючи над головою у кого що було. Візьми в мене, новісіньке, подивися, бери костюм шевйотовий, ненадіваний надіваний разу, черевики хромові треба, драп на пальто, попробуй який важкий, вічне буде пальто. На возі, запряженим парою коней, стояв здоровецький, бородатий дядько і гув, примирливо перемацуючи очима товари. Тихо, тихо. Що мені треба, все візьму. Сам виберу, тільки тихо, граждане, ша. Ану, дійди, нема цей мішки, бо так батогом і встюжу. Мо, ну, це є воно. Ти з драпом давай. Що тобі? Борошно є, кукурудза, сіль біла, слов'янська. Натовп і знову загув, заколихався. Були б оце наші шахтарики, вони б тебе вдягли і взули, ще й підперезали б. Неголосно мовила якась жінка, в руках у неї було приношене дитяче пальтечко. Бородань почув її знайшов кам'яними очима в натовпі і сказав А ти вообще можеш тут не стоять. Вовше не підходь. Бо я тебе й золота не візьму, хоч би воно в тебе й було. Їх пожалій, привези, а вони всі зубами скриготять. На жінку несердито зацитькали, ніби просили її мовчати. І тут Климко побачив Наталю Миколаївну, вчительку свою ізульфатову. Вона стояла з немовлям на руках, притиснувши до себе разом з немовляв трояндову, мов сто троянд сукню. Климко бачив Наталю Миколаївну в цій сукні лише двічі на рік, 1 вересня і в останній день занять. Наталя Миколаївна щоразу так хвилювалася, зустрічаючи їх, своїх учнів, а чи проводжаючи на канікули, що троянди з трояндової сукні зацвітали в неї і на щоках. А минулої весни на останньому уроці вона сказала, печально всміхаючись, от і підете ви в юність уже з іншими вчителями, а я знову повернуся до маленьких таких грибочків як були ви, коли прийшли до першого класу. Пам'ятаєте? І сльози, дві сльозинки покотилися їй з очей. Однак вона не чула їх і посміхалася, тоді сказала урок закінчено. До побачення, діти, і одвернулася до вікна. А вони стояли і стояли за партами, хоч. У коридорі вже знявся радісний гамір, закінчився учбовий рік. Сонця на дворі повна чаша аж до піднебесся. Хто ж не радітиме? Наталя Миколаївна стояла осторонь від натовпу, що затулив під воду, і маленька, бліда, дивилася на бородання широко розплющеними очима. В них не було ні презирства, ні гніву а лише зляканий подив. Одна її брова, поторкана золотом од ранкового сонця, напружено піднялася вгору і дрібно-дрібно тремтіла. Клемко з зульфатом підійшли до неї, вона не помітила їх, і, затинаючись від хвилювання, сказали, перебуваючи один одного. Добрий день, Наталю Миколаївно. Вона здригнулася і випустила з рук трояндову сукню. Климко з зульфатом спритно підхопили її легесенько, як пух, і так стояли з нею ніяко і щасливо всміхаючись. Климко, зульфат, о, як ви мене злякали! і осяяла їх такими лагідними, такими рідними очима, що їм обом здалося на мить, ніби все навколо, так як і колись було, що немає і не було ніколи війни, і похмурого бородання на возі, і вибитих вікон у магазинах, і холодної неживої пекарні за сірим дощаним парканом. Що ось зараз на станції озветься гудком паровоз і дзвоник за клубом, де школа покличе їх на перший урок. Ей ти, Молодице. гукнув Бородань. З червоним платтям. Підходь. Я беру твій товар. Наталія Миколаївна повільно обернулася до нього і сказала тихо, але так, щоб всі в натовпі почули і оглянулася. Ні, ні, вам я його не проміняю. Ні за що. Бородань примружив кам'яні очі і, перекосивши рота, сказав Подумаєш, яка цяця? Вем. Ну, тоді пухне з голоду. Видно, сукня йому подобалася. Ходімте, хлопчики, проведете мене трошки, сказала Наталя Миколаївна до Климка і Зульфата. Вони пішли геть від базару. А Бородань перепитав у когось із натовпу Хто вона? Вчительша? І погукав Ей ти, вчительша. Горда, іди сюди. Він не встиг доказати, хутко присів на возі і затулив голову руками. Камінюка пролетіла над ним і вдарилася об стіни аптеки. Натовп одсахнувся від воза, всі злякано дивилися на Наталю Миколаївну та хлопців, а зульфат тремтів і кричав Я вб'ю його, таких треба вбить. Він хопив грудку породи, прищулив очі і замахнувся вдруге. Не смій, зульфати, звеліла Наталя Миколаївна, а Климко перехопив товаришеву руку і сказав Не треба, Зуля, то ще свого когось улучиш. Іш, чому вона тих? виродків навчила. прохрипів Бородань. Вчительша. Він побачив, що небезпека вже минула, і знову випростався на возі. Іш? чому навчила? Вони відійшли вже далеченько від базару, а Зульфат все ще тремтів, мов у пропасниці, і раз по раз люто озирався, блискаючи очима. Наталя Миколаївна легенько погладила його блідою в синіх прожилочках рукою по чорній стриженій голові і сказала ну годі бо, зульфатику, заспокойся, кармелючок мій малий. Климко зупинився і подав учительці її трояндову сукню, яку досі ніс під полою дядькової діжурки. Не треба вам нічого промінювати, а переходьте це ми вас із Зульфатом удвох просимо, переходьте жити до нас. Ми вам помагатимемо, маленьку глядітимемо. Мко устав разом із сонцем, довго кашляв, сидячи в солом'яній постелі, і туго обіпнувшись рябою плащ палаткою. Тіло йому охопила гаряча млость, в очах плавали жовті плями, і від того здавалося, що й на дворі теж жовто ще захворію, подумав Климко і злякався. Що тоді? Були б оце сірники або хоч кресало, розпалив би солом'яне вогнище, загрівся, картоплі напік. Може, після гарячого й полегшало б, хоч їсти йому не хотілося. Дістав з торби галети, подержав у руках просто так, аби знати, що вони є, і поклав назад. Хай пригодяться. І знову тяжко закашлявся. В очах бриніли сльози, бриніла сиза роса на бур'янах та кавунячому гуденні, а руки так трусилися, що він міцно сплів їх пальцями і затис між коліньми. Треба швидше йти, там хоч люди. Ішов і розмірковував, що робити далі чи податися одразу просто в гори, посіль, а чи зайти в місто на базар і спробувати бочонкові гроші, той жмутик тридцяток, 15 червоних цупких папірців, що дав йому аптекар, як поховали дядька Кирила, лежав у нього в спідній кишені діжурки, щоб не загубити його, Климко заколов кишеню мідною дротинкою і закрутив її. Можна й спробувати. Адже солі тут, мабуть, стільки, що за так бери, якщо гроші безцінь, то й сіль не дорожча. Спробую, порішив Клемко і пішов швидше. За сірими, вицвілими на сонці прилавками сиділи і стояли жінки і дідусі, і неголосно, сторожко озираючись на всі боки, припрошували до своїх товарів. Далі йшли прилавки, заставлені мисочками з житом, кукурудзою, просом, біліли склянки з борошном, содою, вологою сіллю. Ось вона, зрадів Климко. Стояли клунки з картоплею, капустою, буряками, і все це добро не продавалося, а мінялося на одежу, газ, мило, сірники. Видно, й тут гроші не нужні нікому, подумав Клемко, відчуваючи страх. Нічого він тут не добуде. Біля крайньої тачки на дерев'яних колесах стояла дівчина з напуском на очі, зап'ята старенькою чорною хустиною. Вона тримала в руках чепурно квітка до квітки складений букет чорнобривців. На плечах у неї була ще одна хустка велика у веселих червоних та зелених квітах, а темновишневі шовкові китиці ледь не торкалися землі. Купіть мою хустку. Дивіться, яка ловка. Я й чорнобривцям на додачу ще дам. Купіть мою хустку. Климко пом'явся. Чудна ви. Кому ж вони зараз нужні? Чорнобривці оті. Ото хлопець тобі правду каже, озвався з під магазину якийсь дядько. Ти б поставила отуто коло мене тачку. Пішла в ряди і виміняла, чого тобі треба, а то чорнобривці. Дівчина так само наполохано, як і на клемка, подивилася на нього. Дядько сидів просто на землі, обгорнувши ноги старою сукняною ковдрою. На скронях йому густо висіялася кучерява розсадка сивини, але це було все в зморшках, і в кожній зморшці, здавалося, Климові чаїлася добра лагідна усмішка. Перед дядьком двома рівними рядочками стояли прорезинені тапочки, великі, малі і зовсім манюні на дитину. Видно, він був швець і сам їх понашивав. Швець поманив Климка пальцем. Здалеку йдеш, чи тутешній? спитав. З Донбасу я, сказав Климко. А, землячок. Посіль кажеш, Климко кивнув. А що ж у тебе на сіль? Торбинка осьо. Климко зняв з плеча торбу. Ні, усміхнувся швець, і кожна його зморшка теж заусміхалася. Я питаю, на що міняєш чи купуєш? Одежа якась путня є, чи, може, марки? Такого нема, зітхнув Климко, розглядаючи тапочки. Чи не спробувати вимінять? Гроші довоєнні є, так за них нічого не продають. Треба йти в гори туди. Він махнув рукою. Там я й даром наберу, так же. А чого ж, босий? Щоб легше на ноги. Климколець кривив губи, пробуючи усміхнутись. Картопля в мене ще є, то, може б, ви проміняли взувачку на неї. Дрібнувата, правда. Візьми, приміряй. Климко привзув тапочки, ногам одразу стало затишно. Більше бери, щоб онуча влізла порадив швець. Климко послухав його, взяв більший, заходився розв'язувати торбу. Не треба, сказав швець. Носи собі, раз уже ти земляк. Він скрутив цигарку, припалив від саморобної з патрона запальнички і сказав, огортаючись димом. А сіль ти, синок, проминув. Кілометрів п'ятдесят зайвих пройшов. Сіль це біля Артемівська. Чув? Климко чув і навіть бачив це місто здалеку днів три тому. Так, ото біля нього станція така є. Називається вона сіль. Там сіль. А тут що? Крейда, сода, вода солона в озерах є, але ж у торбу її не набереш. Проминув ти, брат, сіль. Климка обсипало колючим жарком, а ноги потерпли і знемоглися, як після цілоденної ходьби. Він сів на проломлений дощаний ганок і мовчав, стиснувши долонями щоки. З-за магазину вихопилося два поліцаї в чорному, з карабінами за плечима і плоскими німецькими багнетами при боці. Вони підійшли до дівчини з хусткою і стали. Приймись, Сказав один з них у кубанці, на яку по селезнячому закручувалася чорна чуприна. Він уперся коліньми в тачку, ніби йому не було більше дороги, і подивився на дівчину дуже пильно, з підлоба. Дівчина вхопилася за дишель і потягла тачку ближче до магазину, руки в неї тремтіли. Поліцаї пройшли повз шевця і клемка, навіть не глянувши на них, і той, що в кубанці, сказав другому. Бачив, яка краля. Може, зараз візьмем? А, куди вона дінеться, встигнемо ще. Люди поміж тачками загомоніли, що то воно? Поліцай, хіба не бачиш? Так наші чи німці? Турки. Ха-ха, Ц, нова власть. Нові прихвасні, сказав швець, і на нього заозиралися одні з острахом, інші ховаючи посмішки. Щось вони затівають, сказав швець до Климка і кивнув головою. Бач, скільки їх воно висипало, як гусей. Поліцай чоловік, може, сорок вервечкою на однаковій відстані один від одного швидко йшли понад обома парканами, ловитимуть когось. В рядах принишкли, і від цієї тиші, що настала враз, одрубом на майдані зробилося моторошно похмуро. Климко помітив, що з базару через Токовисько спершу поодинці далі невеликими гурточками почали вишавкуватися люди. Вони йшли не поспіхом, ніби вже відбазарувалися, потім швидше, швидше, і раптом біля прилавків надривно, страшно серед тиші закричала жінка. Ай, що це ви робите? Пустіть мою дитину, пустіть. Все торжище разом схарапудилося, гойднулось, і люди побігли, збиваючи одне одного, вириваючи з поміж плечей свої клунки, вузли, торби, а злинуло над базаром, як багатоголосий стогін, а поміж тими, що товпилося коло тачок, поповзло незнайоме климкові слово Облава! Облава! Сіра людська хвиля з розпачливим криком накотилася на паркан. Він прогнувся, мов гумовий, затріщав з краю в край і впав. Але на вулиці щільно майже один проз один стояли німецькі мотоцикли і грузовики. Пролунало кілька автоматних черг, видно було, що стріляли вгору, і натовп знову повернув на базарний майдан, розсипаючись у всі боки. В ньому густо синіли поліцайські шинелі. Молоденьких виловлюють, сказав швець примружено, гостро дивлячись туди, де вирувало людське стовписько. Він обернувся до дівчини з хусткою. Ти, дочко, іди сідай коло мене. Та хустку ту заховай геть, бо цвіте на весь базар. Дівчина бліда з величезними карими очима, в яких аж кричала безпорадна мука від страху, зібгала хустку тремтячими пальцями і сховала її під полу жакетика. Вона сіла між климком та шевцем, затулила обличчя руками і заплакала. Цить. суворо звелів їй швець. Сиди собі, годі, як щур у горах, тихенько. Посеред майдану з'юрмилися, тулячись одна до одної, душ тридцять дівчат, і серед них один однісінький, високий, на голову вищий за всіх, блідолиций юнак. Звідти було чути плачі, поліцаї з карабінами навпереваги оточили і повели бранців до воріт. Слідом за ними, голосяче пішло кілька жінок з вузликами й торбами за плечима, і сивий без картуза дідусь на дерев'яній ступці. Він махав нею швидко і рукою з картузом у лад ході свої вимахував, певно, боячись відстати. Та тут самі старі, ми вже дивилися, почув Климко і впізнав голос поліцая в кубанці. Їх було троє. Вони наближалися, перемацуючи очима кожне обличчя в ряду тачкарів. Де ж це та пташка з квіточками? Казав, давай зразу, брати, так ні. Ну да, заперечив йому другий, а вона б рейвах підняла, тоді б всі розбіглися б. Дівчина тоненько заплакала і зашепотіла до шивця. Спасіть мене, дядю, спасіть. Тихо, тихо, тихо, швидко сказав їй швець, не бійся. А Климко висмикнув з торби надірвану плащ палатку, розіпнув її в руках так, щоб затулити дівчину, і став роздивлятися, бурмочучи заклопотано перше, що спало йому на думку. Якби не надірвана, то була б довша, хоч би пройшли, хоч би пройшли. Ах! Ось де вона. Сховалась. Климко побачив над плащ-палаткою простягнену руку в чорному суконному рукаві. Та рука взяла дівчину трьома пальцями за підборіддя і підштовхнула його вгору. Дівчина підняла голову і дивилася на поліцая повнісінькими сліз карими очима. Ой-ой, вони плачуть. Чого моя квітко? Хто тебе обидав? Га? Не руш дитини владно сказав швець. Що? перепитав поліцай. Що ти промекав? Не руш дитини, кажу. Ану, встань. випростався поліцай. Два інші теж похмуро дивилися на шивця. Встать! Кому сказано? Немає на що стать, осміхнувся швець. Він не дивився на поліцая, він дивився кудись повз його коліна. Поліцай коротко, прямо вдарив його п'ятернею в обличчя. Швець похитнувся назад, але не впав, устиг опіпертись на руки. Він притулив долоні до розсіченої губи, а поліцай одкинув чоботом ковдру і відступився на крок, скрививши рота. Під шевцем був маленький дерев'яний візок на підшипникових коліщатках. Шмаркач, незлостиво промовив з під долоні швець. Я, щоб тобі тепленько жилося, ноги в шахті заставив, а ти мене за це по зубах? Пустіть її, це моя сестра, сестра моя, чуєте? Вона мені за матір, закричав Климко. Та ближ ти цих старців Стьопо. Ходімо. Без одної химки ярмарок буде. Було вже поночі. На станції ані вогника, ані голосу людського, тільки паровоз, видно, старенький уже, хрипко дише та кидає негусті іскри в захмарене небо. З кінця ешелону почулося тоненьке видзвонювання молоточка. Ток, ток, ток, ток. Воно блищало, а коли порівнялося з будкою, де сидів Климко, стихло. Зарепіла черепашка під ногами, і Климко почув шепіт тітки Марини. А порожні вагони є, Натовичу? Вони всі порожні, одказав їй старечий голос. Веди свого пасажира до другого з кінця. Там уже є люди. Та й чисто, з-під лісу вагон. Тільки двері тихо очиняйте. Климко побачив маленьку чорну тінь обходчика з довгоносою мастильницею в руці і знову задзвенів по колесах молоточок. Ток, ток. Підійшла тітка Марина, теж як тінь, з ночі виринула, зашепотіла. Ходімо, синочку, повезло нам дякувати добрих людей. Вона легко закинула клунок на плечі і взяла Климка за руку. Усюдою поза вокзальчиком ходімо, бо ще наскочимо на того виродка. Начальник станції тут об'явився, новий. Біля передостаннього вагона вони постояли, прислухаючись, потім тітка Марена легенько постукала в двері і сказала неголосно Свої, не бійтеся. Двері тихо відкотилися, утворивши чорну щілину. Може, підсобити? озвався зсередини чоловічий голос, і простяглася рука. Тітка Марина подала клунок, заплакала тихо, поцілувала Климка, заросивши слізьми йому щоки, і зашепотіла гаряче прощай, синочку. Так хотілося мені тебе зоставити в себе. Такий ти мені любий став, як ішли тоді з города, як хворів. Серцем тобі увірвала. Приїжджай, пішки не йди далеко, а приїжджай. Я не забуду вас, тьотю Марино, надломленим голосом сказав Климко. Я, спасибі вам, я приїду, чесне слово. Паровоз тоненько свиснув, тітка ще раз поцілувала Климка. У вагоні пахло старою сосновою стружкою, на стрілках він погойдувався і репів, а коли поїзд набирав швидкість, його стало метляти з боку в бік, і він уже не репів, а стогнав. Чоловік Мабуть, той, що брав климків клунок, довго черкав сірником, а коли спалахнув вогник, Климко побачив купу стружок у кутку і під ними душ п'ять жінок з якимись пожитками в мішках і кошиках. Жінки дивилися на вогник тьмяно блискучими, сміливими очима. Наші, подумав Климко, Донбасівські. І йому стало легко, тепло і затишно у цьому репучому вагоні а чоловік візьми, підмости собі стружок під боки, то подрімаєш у дорозі. Нічого, я й сидячи вмію спати, бадьоро одказав Климко. Він сів біля дверей, притулився спиною до стіни вагона, що ходила сюди-туди, мов би приколихувала, і дивився в прочинені двері на небо. Низькі чорні хмари, здавалося, стояли нерухомо, але по тому, як вони час від часу засмалювали негусті дрібні зорі, і як ті зорі знову ненадовго з'являлися, Климко здогадувався, що хмари біжать. Поїзд йшов нерівно, то смикався і набирав шаленої швидкості, то гальмував так само різко, як і розганявся, то зупинявся просто посеред степу і довго стояв а від переднього вагона біля паровоза чути було німецьке гелгекання. Тоді в кутку, де сиділи жінки, нишкли, а чоловік гасив цигарку, він курив часто і в спалахах сірника було видно стареньке зморшкувате лице з кустратими бровами. І знову поїзд рушав, помалу навпомацки долаючи ніч та посвистуючи тоненько, хто знай до кого приснився дядько Кирило в білих напрасованих брюках, білих парусинових черевиках і блакитній сорочці, легко перехопленій у стані шовковим поясом, одягав климка у матроський костюм з безкозиркою, в нові репучі сандалі, брав. Його за руку і вони йшли до магазинів по морозиво та цукерки, смугасту ракову шийку. Вітер грався стрічками без козирки і лоскотав ними тоненьку климкову шию. Климко напихав кишеньки цукерками, лизав кругле морозиво, а дядько присідав біля нього навпочепки і казав Біжи тепер додому, а я ще побуду з товаришами. Вагон розгойдувало дужче й дужче, а стрічки від безкозирки лоскотали і лоскотали клемкові шию, так м'яко, так ніжно. Він прокинувся від гучного гуркоту дверей і не зразу розгледів на тлі сірого дощового неба німця у вагоні, що стояв простоволосий, без зброї, у довгих по самі лікті шкіряних рукавицях. Німець обвів ліхтариком усі кутки, помовчав, розставивши ноги і, згасивши ліхтарик, і раптом крикнув, як вистрелив Гераус! Геть! Першим пішов до дверей дядько, що все курив. В руках у нього був кошик і невеличкий вузлик. Німець ждав його, стежачи за ним зосереджено з-під лоба. Коли дядько підійшов близько, німець відкинувся плечима назад обкрутнувся на одній нозі, а другою з усього маху вдарив старого вище колін. Дядько охнув і з торчма випав з вагона. Німець знову став у попередню позу і ждав жінок. Климко попробував очинити свої двері, але вони не подавалися, видно, намокли за ніч під дощем. Зойкнула жінка, закричала друга. Третя, німець бив їх так само, як і старого, мовчки і з усього маху. Климко на превелику силу встав з клунком за плечима і пішов до дверей. Він помітив, що німець б'є лише правою ногою і хотів проскочити зліва від нього. Німець скоса стежив за Климком. Климко теж не зводив з нього очей. Не дійшовши до дверей кроків три, він зігнувся калачиком, аж клунок посунувся на голову, подався ще трохи вліво од німця і разом з клунком полетів з вагона, перекинувся у повітрі і посунувся сторч головою по крутому, мокрому насипу, просто в калюжу, а клунок боляче придавив шию. Німець таки достав його вже на льоту кулаком у груди. Климко спробував підвестися але в грудях і в коліні так заболіло, що він застогнав і поповзом, ковзаючи ліктем по грязюці і тягнучи за собою клунок, вибрався з калюжі. Біля переднього пасажирського вагона стояв гурт німців. Вони курили і реготалися. Коли до них підійшов той, що викидав, гурт обступив його і зареготав ще дужче. Скоро поїзд рушив. Климко розтер груди, коліно. Добре, що тітонька Марина дала штани, хоч вони були й великі, а то живого місця на ногах не зосталося б, подумав, підвівся і видерся на насип. Недалеко, кілометрів за три, він побачив станцію і впізнав її. То було Дебальцево. Тепер йому лишалося пройти кілометрів 60. Климко повернув за акацією у посадку і побачив неподалік у степу старого з кошиком та жінок з мішками за плечима. Вони посувалися помалу і дуже горбилися. Климко пішов слідом за ними. А мокрий степ гірко пах полином і тихо шумів од вітру низько над ним сунули хмари. Другого дня Климко підходив до своєї станції. Було ясне, після дощу надвечір'я. Дощова роса м'яко блищала на пожухлих придорожніх травах, і сонце, що вже ледь торкалося найдальшого пагорка, малиново яскріло у кожній росині. Климко йшов помалу, бо вкрай зморився зі своєю ношею мішок із сіллю та харчами, була серед них і пляшка молока, що якимось дивом не розбилася, як упав з вагона. Він перев'язав пополам і ніс по черзі то на одному, то на другому плечі. В дощ він не зупинявся, щоб десь його переждати, а йшов і йшов, напнувшись надірваною плащ палаткою, доки несли ноги. Ішов він помалу ще й тому, що не треба було вже поспішати. Он він, виселок, мріє крізь безлисту посадку, а он лежить за іржавими коліями великий залізний бак зваленої водокачки, звиваються димки по німому териконові, порода горить. У висілку теж де-інде курять негусті дими з димарів і тануть над посадкою. Дома, дома, уже дома. Він не піде висілком, ні. На переїзді він зверне ліворуч і колії, мимо станції, депо, печища на місці барака і хлібопекарні, дістанеться до вагової, постукає тихенько в двері. Хто там? спитає Наталя Миколаївна. Заходьте, будь ласка. Климко усміхнувся і, сам того не помічаючи, пішов швидше. Нараз у висілку глухо хлопнув постріл. Потім коротко диркнув автомат. Невже знову італійці? подумав Климко. Вони й тоді, як прийшли, щинили таку стрілянину по курях, наче у висілку точився бій. Та де ж ті кури зараз, як їх витрощили до одної? Знову бахнув постріл. Уже ближче куля десь угорі тівкнула. І тут Климко побачив, що від переїзду назустріч йому біжить якийсь чоловік, босий у солдатському галіфе з розв'язаними поворозками і в гімнастерці, без реміняки. Він біг і весь час оглядався. На переїзд вискочило ще двоє у чорному. Один з них припав на коліно і вистрілив. Той, що біг, вильнув у бік. І тоді Климко все зрозумів. Туди, дядю, біжіть. закричав він, показуючи рукою праворуч від себе. Туди, там балка. Від переїзду вдарила довга автоматна черга. Климка штовхнуло в груди і обпекло так боляче гостро, що в очах йому попливли червоно гарячі плями. Він уп'явся пальцями в діжурку на грудях, тихо ойкнув і впав, а з пробитого мішка тоненькою білою цівкою потекла на дорогу сіль. Клей! Климка. Климка. Почув Климко з гарячої пітьми. І нічого уже більше не чув. Від переїзду, піднявши руки, спотикаючись і падаючи, біг до Климка. Зульфат.